Andres Urrutia eskualtzen buruak idatzi zion urtarilaren amekan, eh, guti Christian, Christian Prudom, uh, eh, Frantziako Tour de France orko zuzendariari, eta eh, erantzuna ukandugu, orduan, galtatzen zion eh, uh, gauza, alde batetik biztanda sein letika izan dadin frantzese bena bai ere euskaraz, eta bai ere slarien hitzetan. Ordan, erantzuna laster ukandugu, uh, hilabete bat baino gutiago, eh? erantzun du txailaren bederatzian, eta uh, erantzun biziki baikora izan da, eraiten dute orduan seinaletika bikoitza izanen dela, frantzesez eta efkaraz, Frantziako itzuliaren panel guztietan. Beraz, normalki, telebistari iso egiten balin bat jogu, egun hartan ikusiko dugu ere, dena euskaraz eta frantsesez. Frantsesez, beraz, uh, Monsieur André Urrutia eskoatzain burua, eta alere, elkartea hola deitua da, euskaltel zaindia. Era nahi du, euskaltelen presa, euskal zendia baino ezagutuko dela Parisen, eta hori hurra <laughs> zen dugu, bena, emeke emekere, <laughs> uste dut euskal zendia ezagutua izanen dela, Parisen ere, eh? euskaltel eh? zendia, hola markatua da.